Hər bir müsəlman şirkin hər bir növünü örgənməyə həris olmalıdır ki, özünü həmən şirkdən qoruya bilsin. Umar ibn Xattab radiyallahu anhu buyurur ki, Yufşəku ən tənqudə urəl İslam urvətən urvətən İzə nəşə fil İslam mən lə yəriful cahiliyyə. Ömər radiyallahu anhu buyurur ki, İslamın ipləri ip-ip qopacaq, o zaman ki, İslamda yaşayan kəs cahiliyyənin nə olduğunu bilməyəcək. Cahiliyyə İslamdan əvvəlki ərəblərin, Qureyşin, Məkkə müşrikinin adlarından birisidir. Yəni Ömər radiyallahu anhunun bu sözünə görə cahiliyyə dönəmini, yəni şirk dönəmini bilməyən insanlar, şirkin nə olduğunu bilməyən insanlar İslamda yaşayanda, İslam dinini zahirdə yaşayanda İslamın ipləri bir-bir qopacaq. Yəni hər bir insan Ömər radiyallahu anhunun bu sözünə görə şirkin, küfrün nə olduğunu örgənməlidir, bilməlidir ki, özünü ondan qoruya bilsin. <clears throat> İlk olaraq şirkin, şirk kəlməsinin lüğəti və istilahı mənalarına baxılmalıdır. Şirk kəlməsi ərəbcədən tərcümədə şərikə Yəşrəku feilindən törəyən isimdir. Mənafi isə ərəbcədən tərcümədə bölüşmək, şərik olmaq, paylaşmaq deməkdir. Şirk kəlməsinin deməli mənası ərəbcədən tərcümədə bölüşmək, paylaşmaq, şərik olmaq mənasına gəlir. Yəni, ərəb dilində olan bu kəlmənin mənası budur. İstilahda isə şirkin tərifində, məsələn, İmam Zəhəbi, rahiməhullah, Kəbər kitabında şirkə tərif verərək buyurur ki, Əş-şirku huva ən təcələ lilləhi niddən və huvə xaləqəkə. Şirk, Allahın səni yaratdığı halda Allaha kimisə tay tutmaq, Allaha kimisə bənzətmən deməkdir. Deməli, şirkin tərifində İmam Zəhəbi buyurur ki, şirk Allah səni yaratdığı halda Allaha kimisə tay tutmağın deməkdir. وَتَعْبُدَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ حَجَرٍ أَوْ بَشَرٍ أَوْ شَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ أَوْ نَبِيٍّ أَوْ شَيْخٍ أَوْ cinniyin, أَوْ نَجْمٍ أَوْ غَيْرِ ذَٰلِكَ Həmsinin şirk, İmam Zəhəb buyurur ki, Allahla bərabər başqasına ibadət etmən deməkdir. Və bu ibadət etdiyin şey daşda ola bilər, bəşər ola bilər, günəş ola bilər, ay ola bilər, peyğəmbər ola bilər, şeyx ola bilər, cin ola bilər, ulduz ola bilər və başqa şeylər. Deməli, Allahla bərabər Allahdan başqasına ibadət etmən deməkdir və şeyx bu misalları verir. Allah spontanla yaratdığı məxluqatlardan misallar verir. Şirk Allahdan başqasına ibadət ibadət üzərində baş verir. Şirkin ortaya çıxdığı yer ibadətdir. Şeyhülislam İbn Teymiyyə rahimehullah ibadətə tərif verərək buyurur ki: "Əl-ibadətu ismun cəmiyun li kulli ma yuhibbuhullah." və yardahu minəl əqval vəl ə'məl əz-zahirə vəl bətinə. İbadət Allahın sevdiyi və, və razı qaldığı sözlərin və əməllərin, zahirdə və batində olan sözlərin və əməllərin ümumi adıdır. Deməli, insanın qəlbində baş verən əməl, məhəbbət, qorxu, ümid kimi insanın zahirində baş verən əməllər, səcdə, rüku, təzim, e, qiyam, Bunların ümumi adı ibadətdir. Və Quran və sünnətdə varid olmuş istənilən bir ibadət növü, yəni Quran və sünnətlə sabitdir ki, bir əməl, bir feil və yaxud da bir söz və yaxud da bir etiqat, bir inanc ibadətdir. Həmən ibadət, həmən ibadət növünü Allahdan qeyrisinə çevirmək şirk olur. Şirk, böyük şirk, Allahdan başqasına ibadət, Allah subhanahu və teala'nın Quran-ı kərimdə nəhy etdiyi, qadağan etdiyi ən ədəmətli haramdır. Allah subhanətə alə İsra surəsinin 23-cü ayətində buyurur ki, وَقَدَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ Sənin Rəbbin yalnız özünə ibadəti əmr etib, əmr etmişdir. Şirk bağışlanmayan günahdır. Allahdan başqasına ibadət edən, yəni şirk edən kəs ölümündən əvvəl tövbə etməzsə, yəni həmən şirki üzərə ölərsə, əbədiyyən cəhənnəm əhlindən olan bir kəsdir. Allahdan başqasına ibadət edən kəs. Allah subhanahu və teala Nisa surəsinin 48-ci ayətində buyurur ki, İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Al-aya. Şübhəsiz ki, Allah özünə şərik qoşulmasını bağışlamır. Ondan aşağı olan, yəni şirkdən aşağı olan günahları isə istədiyi kəsə bağışlayır. Və həmçinin Allah subhanətə alə <clears throat> Maidə surəsinin 70-ci ayətində buyurur ki, وَإِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَعْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ şübhəsiz ki, kim Allaha şərik qoşarsa, Allah o kəsə cənnəti haram etmişdir, onun yeri cəhənnəmdir və zalimların heç bir köməkçisi yoxdur. İslam dininin, Allah subhanə və tealənin haqq olaraq bəşəriyyətə göndərdiyi dinin, İslam dininin xülasəsi bundan ibarətdir. Şirki yox etmək. İslam dininin məqsədi şirki yox etmək. Şirki yer üzərindən qaldırmaq, Və şirk edənin cəhənnəmlik, şirk etməyənin isə cənnətlik olmasıdır. İslam dininin xülasəsi bundan ibarətdir. İmam Muslim rahiməhullah öz səhiyyətərində e, Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhudan rəvayət etdiyi hədisdə Cabir radiyallahu anhu buyurur ki, Cəə ərabiyyu ilən nəbi sallallahu aleyhi və səlləm fəqalə ya Rasulallah mə əl-muvcibətən Cabir radiyallahu anh buyurur ki, bir bədəvi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gələrək belə sual verdi ki, ey Allahın rəsulu, <clears throat> iki vacib edən şey, iki mühüm şey nədir? Və Allah rəsulu aleyhissalatü və sələm bədəviyə cavab olaraq buyurdu ki, mən mətə La yüşriku billahi şeyən daxələl cənnə. Kim Allah şərik qoşmadan ölərsə cənnətə daxil olar. Və mən mətə yüşriku bi şeyən daxələnlər. Kim Allaha şərik qoşaraq ölərsə, dünyasını dəyişərsə cəhənnəmə daxil olar. Yəni bu hədisə görə İslam dininin xulatəsi bundan ibarətdir. Və şirk Allah subhanahu və teala'dan başqasına ibadət Adəm övladının etdiyi, Adəm övladının törətdiyi zülmlərin içərisində ən ədəmətli zülümdür. Allah subhanahu və tealə Loğman aleyhissalamın oğluna belə nəsiyyət etdiyini bildirir. Loğman surəsində 13-cü ayətində Allah subhanahu teala buyurur ki, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَذُلْمٌ عَظِيمٌ Loğman aleyhisselam oğluna deyir ki, ey oğlum, Loğman əleyhissalam. Allah subhanahu teala buyurur ki, Loğman əleyhissalam oğluna o zaman belə dedi ki, ona muizə edərək, tövsiyə edərək belə dedi ki, ey oğlum, Allaha şərik qoşma, həqiqətən şirk əzəmətli bir zülümdür. Həmsinin e, Allah subhanahu və teala'dan başqasına ibadət edən, yəni şirk edən kəsin nə bu dünyada, nə də axirətdə heç bir dəyər, heç bir qiyməti yoxdur. Allah Subhanahu və Teala Həd surəsinin 31-ci ayətində buyurur ki: "Və men yüşrik billahi fekəennəmə xarra minəs-səmâ fetahtafuhu't-tayru əv tahfi bihi er-rihu fi mekanin sahik." Allah Subhanahu Teala buyurur ki: Kim ki Allaha şərik qoşar, kim Allaha şərik qoşsa, o kəs sanki səmadan düşən bir şeyə bəndəyir. Hansı ki onu quş havada tutur aparır və yaxud da həmən kəs küləyin uzaq bir yerə atdığı kətə bənzəyir. Həmçinin Allah Subhanahu taala Tövbə surəsinin 28-ci ayətində buyurur ki: "İnnemal müşrikun necəs." Allah Subhanahu taala buyurur ki, şübhəsiz ki, mömin e, müşriklər nəcisdirlər. Yəni müşriklərin əməllərinə Allah Subhanahu taala etdikləri şirklərinə nədis deyir Allah Subhanahu taala Tövbə surəsində. Həmsinin e, bütün peyğəmbərlərin, Allah subhanahu və teala'nın göndərdiyi bütün peyğəmbərlərin, rəsulların və onların ardızın, ardızıllarının şirk əhli ilə savaşı, şirk əhli ilə mübarizəsi şirkin üzərində olmuşdur. Allah subhanahu teala Tövbə Ənfal surəsinin 39-cu ayətində buyurur ki, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ siz onlarla şirk, fitnə ortadan qalxıncaya qədər və din tamamilə Allaha aid xas oluncaya qədər onlarla döyüşün. Şirklə bərabər, böyük şirklə bərabər heç bir əməl yoxdur. Yəni, şəriətdə varid olmuş Allah subhanə və teala'nın salih dediyi əməllər böyük şirklə bir yerdə qəbul deyil. Allah subhanə və teala Ənam surəsinin 88-ci ayətində buyurur ki, Zəlikə hudallahi yəhdi bihi mən yəşəu min ibadih. Bu, Allahın hidayət yoludur ki, qullarından istədiyini həmən yola yönəldir. Və ləv əşrəku, əgər insanlar şərik qoşdalar, ləhəbitə ənhum mə kənu yə'məlun. Onların bütün etdikləri əməl batı olar, boş olar. Həmçinin Allah subhanahu və teala Zümər surəsinin 65-ci ayətində öz Rəsulu Muhammed aleyhissalatu və sələmi təhdid edərək buyurur ki, وَلَقَدْ اُفْهِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sənə və səndən qabaqçılara vəhy edilib ki, əgər sən şərik qoşsan, sənin mütləq bütün əməllərin boşa çıxacaq və mütləq ziyana uğrayan, ziyana uğrayan kəslərdən olacaqsan. Şirk əhli nə qədər xeyir əməl etsə də, Allah subhanahu və teala onların etdikləri əməllərə qiyamət günü belə hökm verəcəkdir. Allah subhanahu və teala Furqan surəsinin 23-cü ayətində buyurur ki, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Allah subhanahu və teala buyurur ki, biz onların etdikləri əməllərin qarşısına gələcəyik və onların etdiyi əməlləri səpələnmiş tola döndərəcəyik. Allah subhanahu və teala buyurur. Deməli, böyük şirklə imanın, həmsinin İslamın mümkün, mümkünsüzlüyü Quranda və sünnətdə və əhl-i sünnət üləmasının icmasında sabitdir. Yəni, Qurana, sünnətə və əhl-i sünnət üləmasının icmasına görə böyük şirklə bir yerdə, böyük şirklə bərabər İslam iman mümkün deyil. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Bütün bunlara baxmayaraq, murciatul müasirə qabbəhəhumullah Bunu iddia edirlər. Yəni, deyirlər ki, böyük şirklə bir yerdə iman, İslam mümkündür. Və həmən bu zeyğlərini Allah subhanə və tealənin bu ayəti ilə qüvvətləndirmək istəyirlər. Və bu sözlərinə ki, şirklə bərabər İslam, iman mümkündür, Allah Subhanahu və Taala'nın bu ayətini dəlil gətirirlər. Allah Subhanahu taala Yusuf surəsinin 106-cı ayətində buyurur ki: "Və mə yu'minu əksəruhum billahi illə və hum müşrikun." Onların əksəriyyəti Allaha şərik qoşaraq iman gətirərlər. Və bu azğınlar ayəti dəlil gətirərək deyirlər ki, imanla şirk bu ayətə görə mümkündür. Lakin ayədəki iman Allah Subhanahu taala buyurdu ki: "Və mə yu'minu əksəruhum billah." Onların əksəriyyəti Allaha şərik qoşaraq iman gətirərlər. Bu iman şər'i iman deyil. Yəni şəriətdə varid olmuş həqiqi və faydalı iman deyil bu ayətdəki iman kəlməsi. Bu ayət Məkkə müşriklərinə görə nazil olmuşdur. Yəni Məkkə müşrikləri Məkkə müşrikləri Allah subhanahu və teala'nın rububiyyətinə iman gətirdikləri halda Allah subhanahu və teala'ya ibadətdə şərik qoşurdular. Necə ki, Allah subhanahu teala Yunus surəsinin 31-ci ayətində buyurur ki, Qul mən yarzuqukum minəs-səmai vəl-ard, əmmən yəmliku's-səm'a vəl-əbsar, və mən yuxricul heyyə minəl-meyyit və yuxricul meyyitə minəl-heyy və mən yudabbirul əmrə fətəyəqulunə Allah. Fəkul əfələ təttəkul. Allah subhanət hala buyurur ki, de ki, sizə səmalardan və yerdən ruzi verən kimdir? Gözlərə və eşitmələrə sahib olan kimdir? Və diridən ölü, ölüdən diri çıxardan və hər işi idarə edən kimdir? Onlar deyəcəklər ki, Allah və onda isə onlara de ki, bəs belə olduğu halda Allahdan qorxmursunuzmu? Deməli, bu ayət dəlildir ki, Məkkə mürşikləri Allah subhanətə alanın rububiyyətini təsdiq edirlər. Və rububiyyəti təsdiq etdikləri halda iluhiyyətdə Allah subhanətə alaya ibadətdə, duada vasitələr qoşaraq ibadət etdiklərinə görə müşrik idilər, Məkkə müşrikləri. Və bu ayət də onların əksəriyyəti Allaha şərik qoşaraq iman gətirərlər. Yəni, onların əksəriyyəti rububiyyətdə Allaha iman gətirdikləri halda iluhiyyətdə Allaha şərik qoşarlar. Bu ayətin təfsirində əhl-i sünnətin təfsirçiləri İbn Kəsir, İmam Tabari, İmam Qurtubi, İmam Nəsəfi, İbn Teymiyyə, İmam Şingiti bu ayətin təfsirində bildirirlər ki, bu ayət Məkkə müşriklərə görə nazil olmuşdur ki, onlar rububiyyəti təsdiq etdikləri halda iluhiyyətdə Allaha şərik qoşurdular. Və həmçinin bu söz, bu ayətin Məkkə müşriklərinə görə nazil olmasını bu təfsirçilər, zikr etdiyim təfsirçilər Quranın ən böyük təfsirçisi Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumadan da rəvayət edirlər. Böyük şirk Allah subhanətələrdən başqasına ibadət. Tərk edilmədikcə insan müsəlman ola bilməz. Və bu, yəni, böyük şirki tərk etməklə insanın müsəlman olması İslamın giriş qapısı olan şəhadət kəlməti, lə iləhə illallah kəlmətinin tələblərindəndir. Necə ki, Peyyambər s.ə.v Məkkə müşriklərini lə iləhə illallah kəlməsinə dəvət etdikdə, onlar onun mənasını bildikləri səbəbi ilə kəlməni demirdilər. Onların onun mənasını bilməklərinin dəlliyi Allah subhanətələ buyurur ki, Sad surəsinin 5-ci ayətində Əcələ əlihətə iləhən vahidən innə hədələ şeyin ucəb O bütün bu ilahları bir ilah etdi. Yəni Peyğəmbər s.ə.v haqqında Məkkə müşriklər deyirdilər ki, o yəni Muhammed bütün ilahları bir ilah etdi. Bu çox təəccüblü bir şeydir. Və bu ayət dəlildir ki, Məkkə müşrikləri şəhadətin kəlməsini doğru başa düşmüşdülər. Və tələbin də başa düşmüşdülər ki, kəlməni desələr, gərək yəni böyük şirki tərk edələr. Və onun üçün də kəlməni demirdilər. Onların Məkkə müşriklərinin La ilahe illallah kəlməsindən şirki tərk etmək tələbini başa düşməklərinin dəlli Allah subhanət hələ Saffat surəsində buyurur ki وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهِ كَانُوا يَسْتَكْبِرُونَ Saffat surəsinin 35-ci ayətində Allah subhanət hələ buyurur ki, onlara deyildikdə Lā iləhə illallah təkəbbürlülük edirdilər. Və 36-cı ayətdə Allah subhanət hələ ardınca gələn ayətdə buyurur ki, وَيَقُولُونَ və deyirdilər ki, Ə innə lə təriku əlihətinə li şairin məcnun. Biz bütün ilahlarımızı məcnun bir, dəli bir şairə görə tərkim edək. Və bu ayət dəlildir ki, Məkkə müşrikləri kəlmədən Lə ilə illallah kəlməsinə edildikləri dəvətdən başa düşürdülər ki, kəlmə, onlar o kəlməni dedikləri halda onlardan şirkin tərk edilməsini tələb edir. Və ona görə deyirdilər ki, Ə innə lə təriku əlihətinə. Biz bütün ilahlarımızı tərk edək. Abdurrahman bin Hasan rahimahullah Durarus Saniye'de buyurur ki Ecme'e el-uleme selefen ve halefen minel sahabeti ve tabi'in والأئمة وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه عبد Abdurrahman bin Hasan buyurur ki Sələfi, xələfi, sahabə, tabiin bütün imamlar, bütün əhl-i sünnət icma edib ki, bir kişi şirki, böyük şirki tərk edib, ondan uzaq durmadıqca müsəlman ola bilməz. Həmsinin e, böyük şirk edən kəs, yəni Allahdan başqasına ibadət edən kəs, bunu, yəni böyük şirki bilərəkdən etsin, yəni elmli şəkildə haram olduğunu bildikdən sonra etsin, Və yaxud da cahillikdən etsin. Yəni, böyük şirki bilmədən etsin. Bu iki hal arasında şəriətdə heç bir fərq yoxdur. Bu kəs dünya əhkamlarında müşrik adlanır və bu kəslə şəriətdə varid olmuş şirk əhlinə bağlı olan müamilələr həmən bu kəslə edilir. İbn-i Qeyyim Rahiməhullah Tariqül Hidrətin kitabında İslama tərif verərək buyurur ki, Əl-İslam huvə təvhidullahi və ibadətuhu vəhdəhu la şərikə ləh. İslam Allah subhanahu və teala'nın tövhididir. Allah subhanahu və teala'ya şirki tərk edərək ibadət etmək, ibadət etməkdir. وَالْاِيمَانُ بِاللّٰهِ وَبِرَسُولِهِ وَاِتِّبَاعُهُ ف۪ي مَا جَابِهِ Və həmsinin İslam Allaha iman gətirmək, Rəsuluna iman gətirmək və Rəsulunun gətirdiyi şeylərdə Rəsuluna tabi olmaq deməkdir. Fəmə ləm yəti əl-abdu bihədə fəleytə bimuslim. Nə qədər ki, bir qulda bu şey yoxdursa, yəni bu tərifdə yuxarıda zikr edilən şeylər yoxdursa, o kəs müsəlman deyil. Və in ləm yəkum kafirən muanidən fəhuvə kafirun cahil. Və bu kəs, bu İslamın tərifi üzərində olmayan kəs, muanid, inatçı, hüccət satmış kafir olmasa da, o cahil kafirdir. Yəni, bu insan, İslamın tərifi bir insanda istəyir cəhalət səbəbin olmasın, yəni o şəxs müsəlman deyil. Və yaxud da hüccət çatdıqdan sonra inat səbəbin olmasın, yenə də o şəxs müsəlman deyil. Deməli, müasir dövrdə şirk əhlinə e, üzrlər fikirləşən, üzrlər düzəldən kəslərin fikirləşdiyi əsas üzrlər, başlanğıc olaraq üzrlər, şirk əhlinə əsas başlanğıc olaraq bu cür üzrlər gətirirlər. Birinci deyirlər ki, bunlar şirkin nə olduğunu bilmir. İkinci isə deyirlər ki, bunlar etdikləri bu şirkin İslamdan olduğunu bilirlər. Etdikləri əməlin İslamla vacib olan əməl olduğunu bilirlər. İkinci, üçüncü Bu insanlar, yəni Allahdan başqasını ibadət edən kəslər, böyük şirk edən kəslər özlərinə müsəlman deyirlər. Dördüncü, şirk əhlinə üzr gətirən insanlar, dördüncü gətirdikləri üzr ondan ibarətdir ki, bunlara, yəni şirk edənlərə hüccət, yəni etdikləri şirkin haram olmasının dəlili çatmayır. Və bu, bu dörd şeylə, əsas olaraq, başlanğıc olaraq, bu dörd şeylə şirk əhlinə üzrlər gətirirlər. Və bu dörd üzr Quran və sünnətə Quran və sünnətə çevrildikdə, yəni bu üzvlərin Quran və sünnətlə üzr olub olmamasına baxıldıqda, bu dörd şeyin insanların, bu üzrləri fikirləşən insanların hava həvəsindən başqa bir şey olmadığı Quran-ı Kerim bunu açıq aydın bildirir. Birinci, bunlar deyirlər ki, bunlar etdikləri şirki şirk olduğunu bilmirlər. Buna cavab olaraq Allah subhanətə ala, məsələn, Tövbə surəsinin 6-cı ayətində buyurur ki, وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَى كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَأْمَنَا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ Allah subhanətələ buyurur ki, əgər müşriklərdən birisi səndən aman istəsə, ona əminamanlıq ver ki, Allahın kəlamını dinləsin. Hətta yəsməə kələm Allah. Sonra onu gedəcəyi yerə bırax. Çünki onlar bilməyən bir qövmdür. Allah subhanətələ ayətin başında deyir ki, əgər müşriklərdən birisi səndən əminamanlıq hissəsi, ona mən əminamanlıq ver, sonra o Allahın kəlamını dinləsin. Yəni Allahın hüccəti ona çatsın. Ancaq Allahın kəlamını dinləyənə qədər Allah Subhanahu taala bu kəsə müşrik deyir. Müşriklərdən biri səndən əminamanlıq istəsə. Və ayətin sonunda isə Allah Subhanahu taala buyurur ki, bu ona görədir ki, Zəlikə bi ennahum qavmun la ya'lamun. Onlar bilməyən bir qövmdür. Allah Subhanahu taala bilməyən bir qövmü müşrik adlandırır. Və bu dəlildir ki, Allahdan başqasına ibadət edən kəs etdiyi şirkin şirk olduğunu bilsə də, bilməsə də, həmən kəs müşrik adlanır şəriətə görə. Deməli, şirk əhlinə ikinci e, əsas başlanğıc şübhələrindən biri ki, şirk əhlinə ödür gətirənlər deyirlər ki, bunlar etdiklərinin İslamdan olduğunu bilirlər. Allah subhanətə ala bu şübhəyə cavab olaraq Allah subhanətə ala Əraf surəsinin 30-cu ayətində buyurur ki, Fəriqən hədə və fəriqən həqqə aleyhimə dalalə İnnəhum ittəxədu şəyatinə əvliyə min dunilləhi və yəhsəbunə ennəhum muhtədun. Allah subhanətələ buyurur ki, bir firqə hidayət oldu və bir firqə isə azğınlığı haqq etdi. Və o azğınlığa düşənlər Allahı qoyub şeytanları özlərinə dostlar götürdülər və özlərinin isə hidayət yolda olduqlarını hesab edirlər. Və bu ayət dəlildir ki, İnsan şeytanla dostluq etdiyi halda, azğın olduğu halda özünün hidayətdə olduğunu hesab edə bilər. İmam Tabari ayətin təfsirində buyurur ki, insan bu dünyada özünü hidayətdə olduğunu hesab etdiyi halda Allah qatında sapıq, azğın ola bilər. Yəni bu insanlar deyirlər ki, şirk edənlər etdikləri əməlin İslamdan olduğunu bilirlər. Ayətə görə bu üzr tam batıl bir üzrdür. Heç bir şəriətdə bunun keçəri yoxdur. Üçüncü olaraq deyirlər ki, şirk əhlinə üzr gətirən kəslər deyirlər ki, bunlar şirk edən kəslər özlərinə müsəlman deyirlər. Sulfiq qaydasında deyilir ki, Əl-əsməu lə tuğayyiru həqaiq. İsimlər həqiqətləri dəyişmir. Yəni, hər bir şeyin haramlığı, halallığı həmən şeyin mahiyyətinə görədir, isminə görə deyil. Məsələn, donuz ətinin haramlığı onun isminə bağlı olan bir şey deyil, mahiyyətinə bağlı olan bir şeydir. Yəni, donuzun ətinin adının dəyişdirilib, qoyun əti qoyulması donuz ətini halal etməz. İçki haramdır. Şərabın adının dəyişdirilib süd və yaxud da su qoyulması həmən içkini halallaşdırmır. İçki yenə yəni haram olaraq qalır. Allahdan başqasına ibadət edən kəs, Allahdan başqasına ibadət edən kəs, özünə müsəlman dediyi halda onun özünə müsəlman dediyinə baxılmır, etdiyi şirkinə baxılır. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v Məkkə müşriklərinə Peyğəmbər olaraq göndərildikdə, onları İslama dəvət etdikdə, Məkkə müşrikləri özlərini İbrahim və İsmail əleyhissalama mənsub edib və özlərini İbrahim əleyhissalamın, İsmail Peyğəmbərin dinində olduqlarını iddia edirdilər. Allah Rəsulü onların bu iddiasına heç bir əhəmiyyət vermədi. Onlara müşrik ismini verdi və müşrik müamələlərini həmən kəslərə, həmən Qureyşə tətbiq etdi. Dördüncü olaraq, Şirk əhlinə üzr gətirənlər deyirlər ki, bunlara hüccət çatmayıb. Yəni, etdikləri şirkin haram olduğu bu kətlərə çatmayıb. Bu şübhəyə cavab olaraq Allah subhanətə ala Bəyinlə surəsinin birinci ayətində buyurur ki, لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة Allah subhanahu buyurur ki, kitab əhlindən olan kafirlər və müşriklər onlara beyinə, hüccət çatmamış öz batillərini buraxmadılar. Şeyhül İslam İbn Teymiyyə Rahiməhullah bu ayətin təfsirində buyurur ki, bu ayətdəki o beyinə kəlməsi onlara beyinə gəlməmiş, beyinə Muhammed s.ə.v-dir. Yəni Allah s.ə.v buyurur ki, Muhammed s.ə.v kitab əhlinə olan kafirlərə və müşriklərə Muhammed s.ə.v gəlməmiş, öz batillərindən əl çəkmədilər. Peyğəmbər s.ə.v gəldi, batillərindən əl çəkən kitab əhlinə olan kafirlər və ərəblərdən olan müşriklər Allahın dinini qəbul edərək müsəlmanlar oldular. Allah rəsulunun sahabələri oldular. Lakin ayətdə Allah subhanətə ala buyurur ki, kitab əhlindən olan kafirlər və müşriklər beyinə, yəni Muhammed s.ə.v gəlməmiş öz batillərini bıraxmadılar. Ayətin önündə Allah subhanətə ala kitab əhlini Peyğəmbər s.ə.v onları gəlməyənə qədər kafir adlandırır və şirk edən ərəbləri isə Peyğəmbər s.ə.v gəlməmiş müşrik adlandırır. Və ayətin təfsirində İbn Teymiyyə rahiməhullah buyurur ki, İsmu şirk yasbutu qablər risalə li'ənnəhu yuşriku bi rabbihi və ya'dilu ləhu. Şirkin ismi, yəni insana şirkin isminin verilməsi, müşrik isminin verilməsi hüccətdən öncə sabitdir. Çünki həmən kəs Rəbbinə şərik qoşur və ona kimisə tay tutur. Şeyhul İslam Abdullah ibn Abdurrahman Əbubətin rahiməhullah bu şeyx Nəcdin muftisi olmuşdur öz dönəmində. Muhammed ibn Abdülhabın vətəni olan Nəcdin muftisi olmuşdur və şeyxin övladlarından dərs, al dərs almışdır. Deməli, şeyx Əbubətin İntisar kitabında 35-ci səhifədə buyurur ki, İnnə Allah hələ yaxfiru ən yüşrəkə bihi Allah özünə şərik qoşulmasını bağışlamır. Və qalə anil məsih və məsih İsa aleyhissalam haqqında Allah subhanət hala buyurur ki, İsa aleyhissalam deyib ki, Mən yüşrik billəhi fəqəd hərramallahu aleyhil cənnə və məvəhun nər. Kim Allaha şərik qoşarsa, Allah ona cənnəti haram etmişdir. Və onun yeri cəhənnəmdir. Və sonra şeyx davam edərək buyurur ki, Fəmən xaffə zəlikəl vəid bil muanid fəqat. Kim bu Allahın təhdidini, şirklə bağlı olan təhdidini, öncə keçən əvvəldəki sən iki ayətdəki təhdidini inatkara məxsus edərsə, yəni ki, bu şirk yalnız hüccət çatan kəsə aiddir. Allahın bu təhdidi hüccət çatan bir kəsə aiddir. Və əxrəcəl cəhil vəl-mütəəvvil vəl-müqəllid və təqlidlə şirk edəni, təvillə şirk edəni, cahilcəsinə şirk edəni bu təhdiddən, Allahın təhdidindən çıxardarsa, Həmən kəs fəqət şəqq Allaha və rasuləhu fəxərəcə ən səbilil müminin. Həmən kəs Allaha və rasuluna müxalifət etmişdir və möminlərin yolundan çıxmışdır. Yəni, böyük şirk edən kəsin cəhalət, təvil, təqlid üzrünün olmaması əhl-sünnət e, deməli, alimlərinin, əhl-sünnət uləmasının icması ilə sabitdir. Deməli, şeyx Nəcd alimlərindən yenə Əbu Abdullah Abdurrahman ibn Abdülhamid Əl-Cəvəbil Mufid fi hukmu cəhili təvhid Tövhid barəsində cahil olanın hökmü barəsində faydalı cavab adlı risaləsində buyurur ki Asluddin Huvə mərifətullahi əzzə və cəl Din nəsli, dinin kökü Allah subhanəhu və teala'nı əzəmətli və böyük Allahı tanımaqdır. Və ibadətuhu vahdahu la şərikə lə və şəriksiz olaraq Allaha ibadət etməkdir. Şeyx buyurur. Və hədə və bu şey, yəni din nəsli, lə udrə fihi bil cəhil. Bu şeydə cəhalət üzrü yoxdur. Səvəən vücidət məzinnətul ilmi qədəril İslam, əm ləm tucət qədəril hərb. Və şeyx buyurur ki, heç bir fərqi yoxdur. Yəni, cəhalət üzrə istəyir elmi örgənməyin mümkün olan bir yeri, mümkün olan bir zamanı, məsələn, Darül İslam kimi bir yerdə və yaxud da elmi örgənməyin mümkünsüz olduğu bir yer. Darül hərb olsun. Hər iki halda cəhalət üzrü yoxdur. Və həmçinin buyurur ki, وَسَوَاءً سَبَتَتْ إِقَامَةُ الْهُجَّ أَمْ لَمْ تَسْقُطْ Və həmçinin fərq etməz. İstəyir şirk edən kəsə, dinin əsli olmayan bir kəsə hüccət çatsın və yaxud da çatmasın. Fərq etməz. وَيَجِبْ اِعْتِبَارُ الْجَاهِلْ فِيهِ كَافِرًا فِي ظَاهِرِ الْأَمْرِ Vacibdir ki, tövhiddə cahil olan kəs vacibdir ki, zahiri halına görə kafir kimi etibar edilsin, qəbul edilsin. Və sonra şeyx buyurur ki, və hədəl qadar və bu qədər, yəni bura qədər deyilən şey, muttəfəqun aleyhi beynəl əimmə. Bu, imamlar arasında ittifak edilmiş bir şeydir. Şeyh sonda cəhalətin tövfiddə üzr olmamasının üzərində əhl-i sünnət imamlarının icmasını nəql edir. Yəni, bu şeydə ixtilaf yoxdur. Sonda isə şirk mövzusu təfsilatlı tamamlansın deyə şirk mövzusu daha gözəl anlaşılsın deyə İslamdan çıxardan böyük şirkin 10 növünü inşallah zikr edəcəyim. Hansı ki, bu 10 dənə əməl İslam şəriətinə görə, Allah subhanətələrin kitabına görə, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə görə böyük şirkdir. Yəni, bu 10 əməldən birini edən kəs böyük şirk etmiş və dindən çıxmış sayılır. Birinci, böyük şirk, duada şirk. Yəni, Allahdan başqasına dua etmək. Allah subhanətələ Cin surəsinin 18-ci ayətində buyurur ki, Və ənəl məsəcidə lilləhi fələ təd'u məallahi əhədən. Bütün məscidlər Allaha məxsusdur, Allahla bərabər heç kəsə dua etmə. Fələ təd'u məallahi əhədən. Allahla bərabər heç kəsə dua etmə. İkinci, İslamdan çıxardan böyük şirk, Allahdan başqasına qurban kəsmək. Allah subhanətə alə Kövsər surəsinin ikinci ayətində buyurur ki, Fasalli li rabbikə vanhar. Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. Allah subhanətə Allah burada namazla qurbanı bərabərləşdirir. Allahdan başqasına namaz qılmaq şirk olduğu kimi Allahdan başqasına qurban kəsmək də böyük şirkdir. Həmçinin Allah subhanətə Allah Ənam surətinin 162-ci ayətində buyurur ki, Qul innə salati və nusuki və məhyəyə və məməti lillahi rabbil aləmin la şərikə ləh وبذلك أمرت وأنا أول المسلمون Deməli, Ənam surəsinin 162-163-cü ayətində Allah subhanət hələ buyurur ki, de ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür və onun heç bir şəriki yoxdur. Mən bununla əmr edilmişəm və mən müsəlmanların birincisiyəm. Həmçinin Allah subhanət hələ deməli, üçüncü böyük şirk Niyyət və məqsəddə şirk. Niyyət və məqsəddə şirk. Allah subhanahu wa ta'ala Hud surəsinin 15-16-cı ayətlərində buyurur ki, Mən kənə yuridul həyətə dünyə və zinətəhə nuvaffi iləyhim əmələhum fiyhə və hum fiyhə la yubxəsun أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها və batilun ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu taala buyurur ki, kim dünya həyatını və onun zinətini istəyərsə, onların etdikləri əməllərini o dünyada onlara müvəffəq edərik. Və onların əməlləri o dünyada azaldılmaz. Və bu kəslərin axirətdə cəhənnəmdən başqa heç bir payı yoxdur. Onların bütün əməlləri batıl olar və hər bir əməlləri batıl olar. Yəni bir kəs niyyətində, məqsədində dünyanı, sırf dünyanı qəsd edərsə, həmən kəs bu ayətə görə böyük şirk etmiş sayılır. Dördüncü böyük şirk, məhəbbətdə şirk. Yəni, Allah subhanə və tealədən başqasını Allah qədər və yaxud da Allahdan da artıq sevmək. Allah subhanə teala Bəqərə surəsinin 165-ci ayətində buyurur ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَهُبِّ اللَّهِ İnsanlar içərisində elələr vardır ki, Allahdan başqalarını Allaha şəriklər qoşub Allah qədər sevirlər. Bu ayətə görə Allah subhanətə aladan başqasını Allah qədər sevmək və Allahdan artıq sevmək böyük şirkdir. Beşinci böyük şirk itaətdə şirk. İtaətdə şirk isə Allah subhanə və tealənin haramlarında, halallarında kiməsə, nəyəsə itaət etmək. Allah subhanətə ala Tövbə surəsinin 31-ci ayətində buyurur ki, İttəxəzu əhbərəhum və ruhbənəhum ərbəbən min dunillahi vəl-Məsih ibn Məryəm. Onlar hahamlarını, rahiblərini Allahı qoyub, Allahdan başqa hahamlarını, rahiblərini rəblər etdilər. Və həmçinin Məryəmin oğlu Məsihi rəblər etdilər. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ Hansı ki onlara əmr edilmişdi ki, tək olan ilaha Allaha ibadət etsinlər, o, yəni Allah onların etdiyi şirklərdən ucadır və nöqsansızdır. Altıncı böyük şirk, Allah subhanə və teala deməli, altıncı böyük şirk, dindən çıxardan böyük şirk, təvəssüldə şirk. Bu da Allah subhanə və teala ilə öz arasına, qul özü ilə Allah arasına vasitə qoyur və həmən vasitə vasitəsi ilə Allaha dua edir. Allah subhanə və teala Yunus surəsinin 18-ci ayətində buyurur ki, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يُشْرِكُونَ Allah subhanahu teala buyurur ki, onlar Allahı qoyub, özlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilməyənlərə ibadət edirlər və deyirlər ki, bunlar Allahla bizim aramızda olan vasitəçilərdir, şəfaətçilərdir. De ki, siz Allaha səmalarda və yerdə bilmədiyi bir şeyi xəbər mi verirsiniz? Allah onların etdiyi şirkdən uzadır və nöqsandırır. Allah subhanət ayətin sonunda bu əməli şirk adlandırır. Yeddinci şirk, İslamdan çıxardan böyük şirk, təzimdə şirk. Bu da Allahdan başqasına rükü etmək, Allahdan başqasına səcdə etmək, Allahdan başqası üçün qiyamda durmaq, Allah Subhanahu taala Fussilat surəsinin 37-ci ayətində buyurur ki: "Lə təscudu liş-şemsi və lə lil-qamar, vascudu lillahi'llazi xalaqahun." Allah Subhanahu taala buyurur ki, günəşə və aya səcdə etməyin. Onları, yəni günəşi, ayı yaradan Allaha səcdə edin. 8-ci <clears throat> şirk İslamdan çıxardan böyük şirk təşridə şirk. Bu nə deməkdir? Yəni hökmdə və qanunda şirk. Allah Subhanahu taala Kəhf surəsinin 26-cı ayətində buyurur ki: "Və la yushriku fi hukmihi ahada." Allah Subhanahu taala buyurur ki, o hökmündə özünə heç bir kəsi şərik etməyib. Allah Subhanahu taala buyurur ki, Allah özünə hökmdə heç bir kəsi şərik etməyib. Həmçinin Allah Subhanahu taala Şura surəsinin 21-ci ayətində buyurur ki: "Əm ləhum şurakə və şərəu ləhum minəd-din mə ləm yəzən bihillah." Yoxsa onların Allahın dində izin vermədiyi şeyə onlara qanunlar edən şəriklərimi var? Deməli, 9-cu şirk, İslamdan çıxardan böyük şirk, qorxuda şirk. Bu da Allah subhanahu və teala'dan başqalarını, başqalarından Allah qədər və yaxud da Allahdan daha artıq qorxmaq. Allah subhanahu teala Zümər surəsinin 36-cı ayətində buyurur ki, وَيُخَفِّفُونَكَ بِالَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ Allah subhanət hala Peyğəmbər s.ə.və xitabən buyurur ki, onlar səni, yəni müşriklər səni Allahdan başqaları ilə qorxudurlar. Nə də ki, Məkkə müşrikləri Peyğəmbər s.ə.və öz ilahları ilə, öz bütləri ilə qorxudurdular. Deməli, sonuncu, onuncu, deməli, zikr etdiyim 10 dənə İslamdan çıxarılan böyük şirkin sonuncusu, onuncusu nədirdə şirk. Bu da Allah subhanə və teala'dan başqasına nəzir etmək, nəzir demək, bir işinin düzəlməsindən ötürü Allaha yox, Allahdan başqasına, peyğəmbərlərə, salihlərə nəzir etmək. Allah subhanətə alə İnsan surəsinin 7-ci ayətində buyurur ki, يُعْفُونَ بِالنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَتِيرًا Allah subhanətə alə buyurur ki, onlar öz nəzirlərinə vəfalı olarlar, yəni möminlər və qorxulu günün şərindən də qorxarlar. Allah Subhanahu taala bu ayətdə buyurur ki, yəni möminlər nəzirlərinə vəfalı olarlar. Allahdan başqasına nəzir ibadət növ olduğuna görə nəzir Allahdan başqasına edildikdə böyük şirk olur. Və sonda Allah Subhanahu va Taala'dan istəyirəm ki, bizi və bütün müsəlmanları böyük şirkin, kiçik şirkin hər növünü öyrənməkdə müvəffəq etsin və bütün müsəlmanları böyük şirkə düşməkdən qorusun və şirki yer üzərindən qaldırmağa, Allahdan Allah Subhanahu başqasına olan ibadətləri yer üzərindən qaldırmaqda müsəlmanlara kömək olsun. Və axiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma və bihamdik. Əşhədu an la ilaha illa ent. Əstəğfiruka və ətubu ileyk.